Quick and Snow Show. Chào các bạn thính giả đang chờ đợi nghe Quick and Snow Show. Snow cho rằng nếu một tuần mà các bạn không nghe thấy giọng của Quick and Snow thì hẳn là các bạn sẽ buồn lắm đấy. Quick cũng buồn nữa vì Quick sẽ không có gì mới để khoe trên Facebook Quick and Snow. Mà nhân đây cũng nói cho Quick biết nhá, hay dìm Snow lắm đấy nha. Đừng có vì muốn nổi lên mà dìm người khác xuống thế chứ. Ai bảo Snow không tự vệ, người đâu mà xa lạ với công nghệ đến mức bó tay như Snow này tôi có nhiều thứ khác để quan tâm hơn là mất thời gian kể lể với thiên hạ là ngày hôm qua tôi ăn gì đi đâu gặp ai tôi vui hay là tôi buồn <laughs> vì tất cả những câu chuyện ấy Snow đã có chỗ để chút rồi chính là Quick khốn khổ đây này Quick chính là Facebook của riêng Snow đúng thôi, không? Thôi thôi thôi đừng có than vãn nữa. Quick và Snow là một cặp bạn bè trời sinh rồi. Ngày nào mà không có Snow, ngày đó Quick cũng biến mất. Có thể nào Quick quên được Snow hả? Có thể nào ta quên được nhau? Câu trả lời nằm ở câu chuyện sau đây các bạn lắng nghe nhá thư của Nguyễn Ngọc Liên ở địa chỉ liên.ng91a.gmail.com. Có người nói tình yêu là điều tuyệt diệu nhất trên đời, có người lại cho đó là điều hoang đường nhất. Trong tình yêu, mọi sự xảy ra đều không tuân theo một lý lẽ nào cả. Hôm nay tình yêu đặt bạn lên đỉnh núi cao, ngày mai tình yêu có thể đưa bạn xuống đại dương sâu thẳm. Hôm nay là thương nhớ nồng nàn, ngày mai có thể là lạnh lùng xa cách. Như thế, những điều xảy ra trong tình yêu là những điều không thể kiểm soát, vừa đẹp đẽ, hoang đường, vừa nên thơ lại vừa tàn nhẫn vừa bền vững mà lại mong manh vô cùng. Yêu mà cũng cần lý do ư? Có một người đã từng nói với tôi như vậy và tôi đồng ý. Không cần, người ta không cần một lý do nào để yêu và có khi cũng không cần một nguyên cớ nào để dừng lại. Nhưng gắn bó với cuộc đời mình với người khác luôn là một điều chẳng dễ dàng gì, bởi vì những người trẻ tuổi yêu nhau đơn thuần chỉ là cảm giác. Tôi vẫn nghĩ mỗi mối tình có một cuộc đời riêng của nó. Khi mới sinh ra là điều hân hoan và tràn đầy sức sống nhưng rồi đi qua thời gian, đi qua hết thảy những thương nhớ giận hờn thì trở nên già nua và mỏi mệt hoặc ngay cả khi còn tươi trẻ nhưng vì một lý do nào đó có lúc vẫn phải ra đi. Tình yêu có thể nào chết hẳn không thì lại là một câu hỏi khác và bởi vì mỗi mối tình là một sinh thể riêng, một đời sống riêng nên không một mối tình nào khác có thể khỏa lấp, có thể thay thế cho nhau được. Người ta có thể gặp, có thể yêu, rồi chia tay rất nhiều người trong cuộc đời nhưng tuyệt nhiên không ai trong số đó nên đến để thay thế một người khác Đừng bao giờ nghĩ người ấy đã từng thương yêu mình thì nay sẽ tiếp tục yêu thương mình dưới bóng hình của một người khác. Không có ai đến để thay thế cho ai và tình yêu bắt đầu từ sự thay thế thì không phải là tình yêu. Tình yêu thật sự là một dạng vật chất đặc biệt. Khi tồn tại thì nặng như năm quả núi, nhưng khi ra đi thì nhẹ tựa lông hồng. Một mối tình kết thúc thì dù sớm hay muộn, dù vội vàng hay lưu luyến, cuối cùng tình yêu cũng ra đi có người thanh thản nhẹ nhàng, có người để tang rất lâu, có người phải mất nhiều thời gian để bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng dài lâu không phải là mãi mãi. Một sớm mai người ta sẽ thức dậy, thấy lòng lại hân hoan và muốn bắt đầu một trang đời mới với những ký ức đẹp đẽ để nhớ và những yêu thương tươi mới để đổi trao. Và dù có thể không quên nhau, thì những người đã từng đi qua thương nhớ cũng đã đi qua nhau mất rồi và họ vẫn sẽ sống một đời vui dù chẳng còn có nhau mãi mãi. Cùng với ca khúc Tomorrow của Tableau và 태양 no, no, no, no more tomorrow No, no, no, no more tomorrow 사랑은 받는다고 갖는 게 시간은 걷는다고 가는 게 사람은 숨 쉰다고 사는 게 아닌데 Baby, 여기 달력을 찍고 한 해처럼 저물어가 너를 잊고 사는 척하기도 해 아직도 내 세상은 변함없어 너만 없어 사람들은 다 돌아보면 웃게 되는 거래 너를 향했던 고개를 틀기도 힘든 내게 듣기도 싫은데 왜 떠들까 난 여기서 머문 다 하지만 내일은 해가 뜬다는 말 너와의 밤보다 캄캄한 아침을 테니 비온 뒤에 땅이 굳는다는 말 너와의 근심보다 답답한 안심을 테니 다 엉망이잖아 너에게는 다시 봄이지만 내 계절은 변하지 않아 내 맘이 또싹튼다 해도 Got no tomorrow Baby there's no no t o 소인데 너를 만날 때보다 좋아 보인데 이젠 한숨이 노인데 난 숨이 조이네 미소가 나만 못 속이네 yeah. 평범해지긴 했어 맘이 짐이 됐어 많이 비워냈어 정말 미치겠어 내겐 들리지 않는 위로들 제발 그만해 사랑은 다른 사랑으로 있는다는 말나에게 이별보다 쓸쓸한 만남일 테니 시간이 다 해결해준다는 말 나에게 매 순간이 죽은 듯한 삶일 테니 그래 사랑이란 건 받는다고 갖는 게 시간이란 건 걷는다고 가는 게 사람은 숨을 쉰다고 사는 게 아닌 걸 이젠 아는데 No No. thư của Nguyễn Trung ở địa chỉ nguyễn trung k 44 a gmail.com gửi Nguyễn Dung Hà Nội những ngày cuối thu em người tôi yêu đã bao lâu rồi mình không nói chuyện cùng nhau và từ khi nào mà chúng ta tôi và em lại có khoảng cách xa vậy em phủ nhận điều này song trong tôi luôn có cảm giác như vậy nhiều khi muốn được nói chuyện cùng em chỉ là nói chuyện thôi chỉ muốn được nghe tiếng em nói nghe tiếng em cười muốn được có cái cảm giác gần bên em cho dù khoảng cách tôi và em là rất xa. Em à, tình cảm thật khó nói thành lời, biết nói ra sao khi tình cảm ấy trở thành tình yêu và cũng biết giải thích như thế nào khi tình yêu ấy lại là tình yêu tôi dành cho em. Em biết không, đã bao lâu rồi tôi giấu kín, tôi gìn giữ, tôi kìm nén, giấu kín tình cảm, gìn giữ hình ảnh và kìm nén cảm xúc. Yêu em mà không thể nói thành lời, nhớ em mà không biết thổ lộ cùng ai. Hình ảnh em chiếm trọn trái tim tôi, tôi nhớ em rất nhiều. Tình yêu giữa chúng ta, tôi và em chỉ là mơ thôi sao? Không phải vậy đúng không em? Em, em biết không? Mỗi lần chúng ta, tôi và em gặp nhau, thời gian bên nhau thật ngắn ngủi và rồi lần nào cũng vậy. Em vội vã ra đi để lại trong tôi là sự trống vắng, cô đơn. Tôi hụt hẫng như người mất phương hướng. Quên em đi, quên đi người tôi yêu là điều không thể. I love you, tôi yêu em. Cùng với ca khúc Without You của David Guetta và Usher. accept that we're estranged without you. I am lost, I am vain. I will never be the same without you. Without you. Các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Này Quick, ừ? ngoài lúc ngồi trong studio ra thì sao lúc nào Quyết cũng đeo khư khư cái headphone bên tai đấy nhở? Nhiều lúc cứ nghĩ bạn mình cần sự trợ giúp. Trợ giúp cũng không nhờ Snow, người ta phải nhờ người thân chứ. Thế sao những lúc Snow nấu nướng cho Quyết ăn, Quyết nói Snow là người thân yêu nhất của Quyết là bạn chi kỷ tri âm ẩm thực của Quyết thôi thì chẳng thiếu mấy từ nào mà quyết đã tặng tôi lúc đó đâu đấy những bữa ăn chỉ chiếm một khoảng thời gian rất nhỏ trong cuộc sống thôi Snow ạ với những người sống để mà ăn như quyết thì không nhỏ lắm đâu <laughs> này Snow thật là Snow không hiểu tại sao tôi luôn đeo headphone hả ừ. Snow có biết câu khi những lời nói làm tan vỡ trái tim ta hãy dùng âm thanh để hàn gắn nó Ừ, sự ngọt ngào có thể làm tan vỡ thậm chí tan chảy một trái tim ấy chứ. Ừ, sorry, từ bây giờ Snow sẽ bớt ngọt ngào với quyết đi nhá. Thôi xin, Snow cứ mạnh dạn cho thật nhiều đường vào lời nói của Snow đi vị chua loét <laughs> không mất thời gian với Snow nữa ôi quý đọc thư đây thư của lại hồng nhi số điện thoại 0936440883 email check gạch dưới it gạch dưới easy gạch dưới 3590 a còng yahoo.com gửi Vũ Văn Duy số điện thoại 0974 sao sao sao 189 ở Thái Bình. Khi những lời nói làm tan vỡ trái tim ta, hãy dùng âm thanh để hàn gắn nó. Em chợt vừa nghĩ ra câu nói hay ho đó khi nằm nghe một bản nhạc không lời tuyệt hay trong một đêm khó ngủ như đêm nay. Nó làm em nhớ anh, nhớ ra giết và có lẽ chỉ một chút nữa thôi. Nếu như không kịp lý trí lại em đã làm một việc bán rẻ lòng tự trọng của mình, đó là nhắn tin cho anh. Năm tháng nay có lẽ đã hàng nghìn lần em cầm điện thoại lên và soạn tin nhắn cho anh. Mỗi khi em mệt, mỗi khi em buồn, khi em nhớ anh hay đơn giản là khi em có cảm giác anh đang ở đâu đó rất gần em và cả mỗi khi em trai của em hư nữa, em cảm thấy buồn, thấy thất vọng, thấy bế tắc vô cùng. Giá như có ai đó đủ tin tưởng để có thể cùng em ấy trò chuyện như hai người đàn ông ai đó có thể dạy em ấy những điều cần phải có ở một người đàn ông những điều chỉ có bố mới dạy được con trai. Giá như bố em còn sống đến bây giờ và giá như em được nhắn tin cho anh bất kể thời gian như trước đây. Nhưng tiếc thay, anh đã lạnh lùng bảo em đừng liên lạc với anh nữa. Em đã níu kéo, đã tin rằng mình đủ hiểu anh để làm anh thay đổi cái nhìn cay nghiệt với phụ nữ và mang đến hạnh phúc cho anh. Nhưng rồi em nhận ra em đã lầm và vì thế em chấp nhận lời anh đề nghị để giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng cho mình. Em đã rất giận anh và còn có đôi chút coi thường anh nữa chỉ vì một người phụ nữ đã bỏ rơi anh mà anh dành ánh mắt hằn học để đánh giá tất cả những người phụ nữ khác. Điều đó thật ấu trĩ. Nhưng rồi suy nghĩ nhiều, em dần hiểu được thời gian đó anh đã khó khăn như thế nào, rằng anh đã yêu cô bé ấy biết bao và rằng em đã không chọn đúng thời điểm để nói ra tình cảm của mình. Ba năm quen anh, khoảng thời gian không dài nhưng đủ để em hiểu một phần nào đó trong con người anh. Em hiểu anh đã bị tổn thương rất nhiều vì cô gái ấy, một cô bé kém anh đến 3 tuổi. Em chưa từng gặp cô ấy, nhưng em tin cô ấy rất đặc biệt vì em có thể cảm nhận được điều đó khi nghe anh kể về cô ấy. Có thể cô bé còn quá trẻ để biết mình đã làm tổn thương anh như thế nào. Cũng có thể bây giờ anh và cô ấy đã quay lại với nhau, có thể lắm chứ. Và đến bây giờ thì em không còn giận hờn oán trách hay coi thường anh nữa. Thứ còn lại duy nhất có lẽ chỉ còn là nỗi nhớ và sự tiếc nuối. Yêu anh và không được ở bên anh, không được nhận sự yêu thương của anh, bị tổn thương, mất đôi chút lòng tin và tình yêu nhưng em chấp nhận và coi đó như một khoản học phí để em học cách trưởng thành hơn. Dù hơi đắt nhưng em không hối hận về những gì mình đã làm. 21 tuổi, em hiểu con đường phía trước của mình còn rất dài và chắc chắn trên con đường đó em sẽ tìm được một người đàn ông thực sự yêu thương em, hiểu và che chở cho em dù người đó mãi mãi không phải là anh. Em rất mong anh chị gửi tặng em và anh ấy ca khúc Every Time We Touch của Cascader cùng với lời nhắn Thật buồn khi phải học cách quên đi hình ảnh của một ai đó đã in sâu trong trái tim mình. Nhưng nếu yêu ai đó mà bị tổn thương cũng là một cách để ta trưởng thành và hoàn thiện hơn. Thì em không hề hối hận vì đã dành tình cảm cho anh, dù chỉ là từ một phía. Dù sao thì em vẫn phải quên anh và sống tốt đúng không anh? Em vẫn ổn và sẽ sống thật hạnh phúc. Cầu chúc anh luôn bình an, hạnh phúc và thành công. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but your heart is my sky. They wipe away tears that. email của Nguyễn Thị Ngọc Hà ở địa chỉ cô bé mùa đông gạch dưới 15 gạch dưới girl a yahoo.com gửi Nguyễn Thanh Tâm ở địa chỉ hoa gạch dưới muống gạch dưới biển gạch dưới 01 a yahoo.com anh à một mùa đông nữa lại sắp đến ngày này năm trước em có anh nhưng em không nghĩ việc có anh lại mong manh đến như thế hai tháng rồi chúng ta không liên lạc thật sự em rất muốn biết anh giờ này thế nào đã có cuộc sống mới chưa em rất lo và rất sợ sẽ có ai đó thay thế em bên anh nhưng rồi em nghĩ yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc em lại chấp nhận sự thật là em xa anh khi mà em vẫn còn cần và rất yêu anh giờ đây đi bên ai nói chuyện với bất cứ người bạn nào thì hình ảnh của anh lại hiện về trong em rất gần gũi nhưng sao em không thể chạm vào được không biết đến bao giờ khi nghĩ về anh mà em không còn cảm giác thấy sống mũi mình cay nữa Em biết và rất hiểu tính anh, khi anh đã không thích điều gì thì đồng nghĩa với việc không gì có thể thay đổi. Vì thế em đã không có cơ hội để thay đổi quyết định của mình. Một phút nông nổi đã làm em xa anh và mất anh, giờ đây mọi sự cố gắng đều là vô nghĩa. Em hiểu điều đó. Gửi đến anh ca khúc If It Were a Movie của Taylor Swift. Last night I heard my own heart beating Sounding like footsteps on my stairs Six months gone and I'm still reaching Even though I know you're not there I was playing back a thousand memories, baby Thinking about everything we've been through Maybe I've been going back too much lately When time stood still and I had you Come back, come back, come back to me mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Thư của Nguyễn Hương, số điện thoại 0974 718 454 ở địa chỉ email lonelystar 103 gmail.com gửi mẹ yêu của con mẹ à đã bao lâu rồi mẹ con mình không được gặp nhau nhỉ thời gian trôi qua thật nhanh và bây giờ con đã trưởng thành rồi không còn thơ dại như khi bên mẹ nữa mẹ của con à giờ này mẹ đang ở đâu mẹ có nhớ tới con không sinh ra mà không biết mặt cha con chỉ có mẹ thôi nhưng mẹ cũng bỏ con đi tại sao tại sao hả mẹ con cô đơn và nhớ mẹ nhiều vô cùng. Mùa đông lại đến rồi mẹ ạ. Cõi lòng con lạnh giá lắm. Không ai ôm con vào lòng và sưởi ấm cho con. Không ai đỡ con dậy khi con vấp ngã. Không ai chỉ cho con biết con đường nào là đúng, con đường nào là sai mẹ ạ. Con thèm lắm cái cảm giác có mẹ cha bên cạnh mình. Thèm được gọi một tiếng cha, thèm được mẹ ôm vào lòng, những điều đó với người khác thật dễ dàng còn với con sao lại khó khăn đến vậy căn bệnh quấy ác đã cướp đi mái ấm giản dị của con và bây giờ nó lại đang hiện hình trước mặt con nó đang hủy hoại cuộc sống của chị con mẹ à ở nơi xa ấy hãy dõi theo con mẹ nhé hãy cho con thêm sức mạnh để đi tiếp trên con đường này và hãy cho con được gặp mẹ dù chỉ là giấc mơ con yêu và nhớ mẹ rất nhiều cùng với ca khúc Mama của Kelly Family Why'd you have to die? When I was only at the age of five, so suddenly you were gone, and I was left with answers hard to find. Now I think of you, cause I'm in hunger for your warmth that no one can replace. And I know that where I go, you're always by my side. I just want to let you know, whoa, whoa. Mama, oh, I miss you sometimes. Mama, can you hear me when I cry? Mama, oh, I miss you sometimes. Mama. my heart. You left me with a smile. My cheeks aren't always dry from all the tears. So just want to let you know Email của Nguyễn Thị Thùy Liên số điện thoại 0934847763 ở địa chỉ I like my love on you 8112000 a yahoo.com gửi quê hương ở số điện thoại 0935534108. Tối nay chạy xe lang thang khắp nơi, vô định dưới cơn mưa đầu mùa đông, những con đường Huế bây giờ tràn ngập một mùi hương hoa sữa nồng nàn. Từ lúc nào Huế bỗng nhiên thơm mộng và ngọt ngào hơn nhiều mùi hoa sữa trắng trắng ấy. Chạy xe thật chậm, thật chậm và hít mùi hoa sữa đầy lồng ngực để níu kéo ta. Dù có đi đâu xa thì cũng luôn nhớ hoài về con đường nhỏ đầy cảm xúc đó. Ta sắp xa Huế rồi, mùa đông này ta sẽ đến một nơi không có gió lạnh tê tái, không có mưa rầm rề dai dẳng kéo dài từ tuần này sang tuần khác như mùa đông Huế. Ta sẽ chẳng được diện những cái khăn quàng cổ dày sụ ra đường, rồi suýt xoa bàn tay lạnh cóng vào túi ai đó. Mùa đông này cũng sẽ không có thói quen vừa ngồi nhâm nhi cà phê cốc ở đường Nguyễn Trường Tộ, vừa ngắm lá xà cừ rơi giờ thì ta vẫn còn đang được Huế ôm vào lòng, vẫn còn được ăn những món mẹ nấu hàng ngày. Nhưng chỉ vài ngày nữa, ta sẽ bay đi, bay khỏi Huế, khỏi vòng tay mẹ để tìm cho mình một tương lai. Ta sợ rồi ta sẽ nhớ, ta sẽ ao ước được trở về nhà trong nỗi bất lực. Đi đâu rồi, Huế cũng là nơi bình yên nhất cho ta, cho những người con yêu xứ Huế vô cùng. Cùng với ca khúc This Time của Celine Dion. scared of his return that I can't sleep tonight in this hospital light. What you call a tragedy is just another day to me, for my heart beats with fear as his footsteps draw near. The say you're sorry You call this love But this time your lies are not enough This time There's nothing left of this You whispered words and empty threats ripple away the seams Of what I thought this would be The last thread has come undone to reveal what I've become another victim of a poison love. người ta đưa ra câu hỏi khắc khoải anh không còn yêu em nữa phải không mà chỉ nhận được sự im lặng thôi thì là sao im lặng nghĩa là công nhận hả cũng giống như mỗi lần quick ăn được ba bát xôi rồi snow hỏi quick ăn nữa nhá quick im lặng và chìa bát ra <laughs> lại im lặng lại công nhận này Quick này vì lời nói của Snow luôn là chân lý chỉ có công nhận mà thôi nhưng mà Quick không thể im lặng mãi thế được Quick được trả lương để nói nói nói và nói đấy nha không nói được thì đọc vậy không được lãn công như thế thì đọc Anh à, anh có còn yêu em không? Hãy trả lời em đi. Im lặng, chỉ có tiếng gió đùa với cây xì xào, xì xào. Anh, câu trả lời mà anh dành cho em là sự im lặng đến ghê người. Em ngẩn ngơ đứng nhìn theo bóng anh xa khuất. Anh im lặng. Phải chăng anh đã trả lời em rồi? Em với anh giống như người thay thế. Trước khi yêu em, anh đã có một mối tình với người con gái miền Trung nơi gió Lào cát trắng, nhưng cả hai đều không thể đến được với nhau vì khoảng cách về không gian và thời gian. Anh đã ra đi bỏ lại một mối tình sâu đậm mà người con gái đó đã dành cho anh. Trái tim anh cũng đau lắm, nhưng không thể níu những gì không thuộc về mình. Anh chọn ra đi trong im lặng. Em vô tình gặp anh, rồi yêu anh từ lúc nào cũng không biết. Anh quan tâm chăm sóc em mỗi khi em ốm, giúp em lành vết thương sâu thẳm trong lòng. Anh đến với em ấm áp như mùa đông được ngồi cạnh bếp lửa nhẹ nhàng quan tâm an ủi vỗ về anh là người đầu tiên cho em hiểu được cảm nhận được cái cảm giác không bị tự ti khi ra phố phường đông người không bị lạc lõng giữa biển người mênh mông đơn giản là vì anh đã nắm chặt tay em anh nói sẽ không bao giờ anh buông tay em đâu sẽ mãi yêu em bên em nắm chặt bàn tay em cả cuộc đời này để em được ấm áp được chở che được bao bọc có phải em đã đến sau một người để mãi mãi chỉ là cái bóng của người đó để thay thế trong tâm hồn và trái tim anh buông tay anh ra hay níu kéo một người vốn dĩ không thuộc về mình anh không thuộc về em đau lắm nhưng phải chấp nhận em yêu anh mà làm sao em có thể nhìn anh đau khổ được cảm ơn anh đã đến với cuộc đời em cho em hiểu được cái cảm giác ấm áp của đôi bàn tay anh giữa trời đông lạnh giá cảm ơn anh vì anh đã đi khỏi cuộc đời em giúp em nhận ra một điều không anh em vẫn sống và anh đã dạy cho em thêm một kinh nghiệm sống quý giá cho chính bản thân nó vẫn biết không anh ngày sẽ thêm dài nhưng điều đó sẽ giúp em hiểu ra rằng có rất rất nhiều người đang cần em vì thế em phải sống như thế nào để không phụ sự trông chờ của mọi người vẫn biết không anh mùa đông sẽ lạnh lắm nhưng điều đó giúp em hiểu ra rằng em mạnh mẽ như thế nào khi không có anh goodbye my love tạm biệt tình yêu của em disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew My heart was blinded by you. I've kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know I've been addicted to you Goodbye my lover Goodbye my friend You have been the one You have been the one for me Goodbye my lover Goodbye my friend You have been the one You have been the one for me I am a dreamer and when I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take. And as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile. I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine, and I love you. I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I still hold your hand in mine, in mine when I'm asleep. And I will bear my soul in time when I'm kneeling at your feet. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. số điện thoại 0904 583 576 ở địa chỉ hiền nguyễn ftu 8 xa yahoo.com. Từ ngày đi làm, áp lực nhiều hơn, thấy ta bỗng ít nói, ít cười hơn, dừ hơn. Sâu thẳm trong ta thấy có cái gì đó không ổn. Sâu thẳm trong ta có cái tiếng nói của something wrong here, why? Ta chẹp miệng một cái gọi đó là đời. Đời nó phải thế mới giống kiểu sông có khúc người có lúc Áp lực là điều hiển nhiên, tất lẽ dĩ ngẫu mà ta nghĩ ai rồi cũng phải trải qua không dưới hình thức này thì dưới hình thức khác. Xin ta thôi kêu ca bớt phàn nàn để enjoy từng khoảnh khắc của cuộc sống ban tặng. Thế nên xin ta hãy cứ giữ tâm hồn đủ lãng mạn để nhận ra con đường ta đi làm về mỗi tối vẫn thoảng dịu nhẹ mùi hoa sữa để vẫn suýt xoa cho một ngày nắng đẹp, trời cao mây xanh, đủ nhạy cảm để vẫn mít ướt khi xem một đoạn phim hay cảm động. Giữ đôi mắt trong veo để nhìn thấy cuộc đời này sao mà đẹp đẽ thế. Xung quanh ta vẫn bao nhiêu người tốt, gia đình ta, anh chị ta, bạn bè ta, các em ta vẫn cho ta cái cảm giác được yêu thương, quan tâm, chia sẻ mỗi ngày. Giữ một trái tim rộng mở để yêu thương và được yêu thương nhiều hơn. Đôi khi tự hỏi Who's gonna be my love? Và ta lại tự nhủ rằng He is still waiting for you. When come along, just keep your heart open. Giữ một tinh thần đủ mạnh, một ý chí đủ lớn, một nhiệt huyết đủ nóng để có thể tự nói to không một chút ngần ngại rằng I can do it Việc gì phải sợ, cứ xông lên mà chiến đi chứ. Đó là cuộc đời, đó mới là ta. Cố gắng lên ta nhé. Cùng với ca khúc It's My Life của Bon Jovi. the ground. It's for Tommy and Gina, never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Luck, it ain't enough, you've gotta make your own breaks. It's my It's my It's my life, my heart is like the open trôi qua thật nhanh, những ngày làm việc thì trôi qua thật chậm và những giây phút bên Quyết trôi qua còn chậm hơn nữa. Tưởng như thời gian ngừng trôi hả? <laughs> Quyết có cái biệt tài không bao giờ nghĩ một điều gì tiêu cực cho mình, luôn tin tưởng tuyệt đối vào bản thân. Nhưng đó cũng là một trở ngại trên con đường tình ái của Quyết đấy nha. Không chấp nhận mình là số 2, đôi khi là số bét. Quyết không được làm cô gái đâu và đó cũng là một nguyên nhân để người ta thấy thời gian bên cạnh Quyết trôi qua thật chậm. Hiểu chưa bạn thân? Hiểu rồi. Và thấy Snow đúng là lười biếng, chỉ thích nghỉ đấy đâu có biết là nhiều người không thích ngày nghỉ cuối tuần chút nào không? Chắc chắn không phải là tôi, Quyết cũng không phải nốt. Không có ngày nghỉ để đến nhà tôi thì Quyết khó mà được ăn uống no nê vì mama của Quyết rất nghiêm khắc. Một người luôn tin rằng đối với một người đàn ông thì vinh quang nằm ở chỗ họ làm được gì chứ không phải. Thôi thôi thôi, thôi, thôi biết rồi. Đọc thư đây. Trần Thị Hòa, số điện thoại 0125 2577 005 ở địa chỉ carol gạch dưới ht 2412 yahoo.com.vn gửi anh gà ở địa chỉ chivarus gạch dưới von a còng yahoo.com vn cuối tuần không biết từ bao giờ em sợ cái cảm giác cuối tuần trống vắng và cô đơn cả một tuần học tập mệt mỏi ngồi trên giảng đường với đống bài vở mà em mong sao cho mau đến thứ sáu rồi thứ bảy chủ nhật nhưng giờ em sợ nó thật rồi phải chăng cái khoảnh khắc bận rộn bị trùng xuống nó làm em thấy uể oải và mệt mỏi theo một kiểu khác bài tập vẫn còn nhưng sao em không có tâm trạng để làm nó em thấy chán ngán và cái cảm giác ấy em không rõ nó được cộng hưởng từ những gì nữa Quá khứ đã vùi sâu hơn một năm rồi nhưng thỉnh thoảng nó vẫn le lói trong em. Nó làm em nhẹ nhàng đau, nhẹ nhàng buồn và nhẹ nhàng gặm nhấm một mình. Đôi khi em hối hận vì sao ngày ấy mình từ chối những trái tim khác để cố níu kéo một trái tim không bao giờ thuộc về mình. Để bây giờ em phải sống trong một cuộc sống nhàm chán như thế này. Em vẫn đi tìm một tình yêu cho mình nhưng sao thấy khó quá, khó thực sự. Em muốn nhấn phím F5 cho những ngày tiếp theo của mình nhưng sao không làm được. Em cần một bàn tay, một bờ vai để hiểu mà sao em vẫn mãi độc bước trên con đường của mình Em muốn quên anh. Mong anh chị hãy gửi đến anh ấy ca khúc Everywhere của Michelle Branch với lời nhắn: Em xin lỗi vì em vẫn chưa thể quên anh, nhưng em sẽ cố gắng để làm nó. Và anh hãy sống thật hạnh phúc với lựa chọn của anh, anh nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. within mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Quick and Snow Show.